Зато ќе прочитаме следната Павлова проповед после дела 25 глава. Апостол Павле се спасна, значи, од гјаволскиот пост на неговите сонародници, кои што сакаат да го убијат на патот до Кесарија, стигнал срекно жив и здрав во Кесарија под римска стража и таму останал колку долго, знаете, се сегавате. Таму останал во затвор цели две години. Значи, Иако Господ му рече ке одиш во Рим, цели две години останал во затвор во Кесарија. Зошто? накратко да споменам, тоа нема да го читаме, затоа што тогашниот римски намесник на Јудеја, по име Феликс, самото име значи срекен, меѓутоа никој што е лаком за пари не е срекен. Зошто? Бидеќи секогаш му фалат пари. Секогаш сака да има повеќе пари. Велам, тоа што е лаком за пари, не, <laughs> не за некој друг. Тоа што е лаком, како што бил Феликс, не може да биде среќен, очигледно. И, иеко од Павла тој во Кесарија, значи во затворот, слушнал една потресна проповед, потресно сведоштво за вестината, апостол Павле му зборувал а, дури и за идниот суд, че значи му зборувал за Евангелието, за Христа, спасението во, во, во Негово име, му зборувал и за идниот суд, воскресението на мртвите и така натаму, За Феликса тоа беше потресна проповед, од кој што писмото вели дека колената му се тресе. Тоа може да го читаме во 24 глава, 25 стих, кога Павле зборуваше за правда, за воздржување и за идниот суд. А тоа што за апостол Павле за првиот век било идниот суд, за Лаодикеа е што? тоа е сегашниот суд, затоа што првата англска вест, што вели во врска со судот? Дојде, значи дојде веќе, настапи часот на неговиот суд. Но во времето на апостол Павле, во времето на <laughs> Ефес, значи, тоа било се уште идниот суд. И вели тука словото дека Феликс се уплаши, се уплаши од проповедта, замислите. Гувернерот се уплаши од проповедта. Веројатно како што на времето еден министер се, се уплаши од, од сестра Лугица. <laughs> Од оно што, што го кажа во Божје име. Се уплаши. Елена Вајд вели дека дури колената му се тресеа, додека ги, ги слушал тие зборови, и Феликс му вели на Павле, сега оди си, ако ќе најдам време, ќе те повикам. Видите, и тука, и тука се наведува времето како, како е, лицемерна причина за одложување на Божјата реч. Дали Феликс имал време? Да сакал, го имал целото време на располагање да сакал, ете, тој е таму во Кесарија, можел секој ден да го вика затвореникот Павле, меќе Павле како затвореник не бил опасен. Можел и без окови, можел да го ослободи од оковите или од и лисиците денес, што би рекле. Да си го наместил канцеларија и зборувај Павле целото работно време денешно може да, да зборуваш. А освен ако не не прекине некоја. <laughs> некоја работа, моментално. Феликс ги имаја располагање целото време, но се уплашил од вестината и не сакал да ја прими во своето срце. И трагично е што Елена Вајд вели како кога ги кажал овие зборови, сега оди, сега ќе најдам време, ќе те повикам, тогаш всушност ја затворил за секогаш вратата на спасението. Тогаш завршило времето на милоста за, за него лично. Бидеќи никогаш повеќе немашол време, желба или интерес да ја чуе вестината. Но Феликс и една друга особена, која што ја споменав на почеток, а таа особена ја делат многу денешни политиканти, како него. Цели две години го држеше Павла во затвор во Кесарија, само од една причина. Затоа што 26 стих вели А притоа се наделуше дека Павле ќе му даде пари за да го пушти. Затоа често го повикуваше, видите, често го повикуваше, ама не за да слуша вистината. <laughs> Имаше време. И разговараше со него, му даваше прилики за мито. Но Павле немал желба така да се ослободи. И така заврши Феликс, трагичниот Феликс, трагичен изгубен случај. Замислите, човек што се споменува во Библијата, човек што го читале генерации христијани 2000 години, неговото име, а изгубен човек. Изгубен за вечност. Или првиот цар Саул на Израел. И еден куп други Луѓе што се споменати во Библијата, а изгубени за вечност. Каква трагедија. Ана, Кајафа, да не споменувам некои други, Ирод а, и така натаму. Каква трагедија. Во Библијата се споменати лично по име, а изгубени луѓе, изгубени за вечност. Следниот римски прокуратор Фест, или Поркиус Фестус, на латински, го заменува Феликса во Кесарија и го наследува апостол Павле како проблем на предходната власт. И сега што ќе прави фест со Павла. Видите, тука во 25 глава би сакал да споменам една интересна поединост. Фест исто така ги повикал јудејците како обвинители, од Ерусалим, да дојдат и да ги изнесат сите своји обвиненија што ги имаат против Павле, за кои што седмиот стих од 25 глава вели кои што не може да ги докажат. А како се брани апостол Павле? Значи на сите тие обвинувања што ги споменавме пред некоја сабота, дека Павле го руши законот, дека Павле проповеда против законот, дека Павле проповеда против храмот, против саботата, дека Павле дори го погани храмот. Денес, барем со некој од овие обвиненија, повеќето христијани би се согласиле, да, Павле учи дека законот е лукинат, да, точно е сето тоа, ние сега имаме нов закон, да, сето ова е точно. Множина христијани би се согласиле со овие обвиненија. Но што мисли самиот Павле? Што вели самиот Павле за овие обвиненија? Дека го учи против законот, го нарушува законот, учи против храмот, дури и против еврејските обичаи. Павле се брани и вели вака, во 8 стих, со ништо не се огрешив, ни против законот јудејски, го нарекува јудејски, иако Господ го дал преку Мојсија, но го нарекува јудејски, Значи, било што што евреите го сметаат за свето, со ништо не се огрешив, ни против законот јудејски, ни против храмот, ни тупак против царот. Павле, на сите тие обвиненија кои што не можат да се докажат, кои што неговите обвинители не може да ги докажат, одговара со не. Ги отфрла, се изјаснува за невин по сите нив со ништо не се огрешив против законот. Со ништо за сето ова што ме обвинуваат. Интересно, 9 стих вели дека Фест исто така сакал да им угоди на јудејците, како некогаш неговиот предходник Пилат. Па му будал еден опасен предлог на Павле, сакаш ли да одиш горе во Јерусалим и таму да ти се суди за тоа од мене, че значи, повторно на, на гјаволскиот терен, повторно таму каде што ќе му суди партискиот суд, а не некој праведен суд. Интересно е што апостол Павле свесен дека ова е лукава стапица, тука ја искористува шансата да се повика на, како римски граѓанин го имал тоа право, да се повика на апелација кај римскиот цар. Значи, апостол Павле во 10 стих вели, стојам пред царевиот суд каде што треба да бидам суден, јудеците не сум ги навредил со ништо, како што и ти тоа многу добро го знаеш. Значи, еден благ угор и, и до, до него, до фест, да не поставува друг пат вакви глупави предлози, само заради, за да им угоди на јудејците. И вели 11 стих, зашто ако сум виновен и сум направил нешто што заслужува смрт, јас не се откажувам да умрам, но ако од сето тоа што ме винуваат тие нема ништо, тогаш никој не може да ме предаде на нив, се повикувам на царот. И тука Фест веќе бил немокен, што римски граѓанин се повикува на правото што го имал директно да оди во Рим и да му суди царот, иеко тогаш царот бил никој друг, туку лудиот Нерон, И Павле застанува пред Нерона, ќе отиде пред... Читате за тоа во книгата Нелена Вај дела на апостолите, Павловата одбрана пред Нерона. Иако Нерон бил лут, Нерон го ослободува Павле од првото негово значи, заточеништво. И интересно е што Павле, значи, во, во судот на незнабожечкиот цар, и тоа на лудиот конкретно, цар, наоѓа поголема, има поголема верба во правичноста на тој суд, на Нероновиот суд, отколку во судот на евреите, на Божиот народ. Замислете каква каква духовна состојба бил Израел во тоа време, што поголема правда има шанса да добиете кај незнабожичкиот суд, Па нели тоа се повторува и денес? Поголема правда за нас имаше од Врховниот суд на поранешна Република Македонија 90-те години, отколку во судот на адвентистичките унии, конференции, одбори, управни одбори и така натаму. поголема правда кај незнабоштите, отколку кај Божиот народ. Колко е тоа лоша духовна состојба. Поголема правда кај римскиот цар, отколку кај Сенедрионот, дури кај лудиот Нерон. Но пред да замине за Рим, во една друга прилика, кога кај Фест, кај римскиот наместник, доаѓаат на гости по политичка значи, процедура, како што денес политик, политичарите се се посетуваат едни други кога се на власт. Доаѓаат на гости Ирод Агрипа вториот, синот на оне што ангел Божи го удри среде говор во Кесарија и умре изеден од црви, како што вели порано оваа книга, Дела на апостолите. И на Агрипа втори и неговата сестра Верникија, со која што значи, живеела во инцест со, со сестра му, со родена сестра бил во брак. Ваков идиотизам денес постои во законодавството на, на некои поранешни христијански европски држави. И во таа прилика фест го изнесува апостол Павле пред Ирода, затоа што сите иродовци биле по вероисповед а, значи, евреи. Иако иродовците не потекнуваат, не се баш евреи, значи, од, не потекнуваат од Јаков, од Израел, ама потекнуваат од кого, знаете? Иродовците од кого потекнуваат? И Иродовците потекнуваат од Едом, тие биле Едомци по потекло. А кој беше Едом? А, да, значи, брат му на, на Јаков Израел. Значи, биле близки роднини со евреите, но е, не биле баш, значи, Едом им бил, така да речеме, ако, ако Јаков им бил татко, Еври, Едом им бил чичко. Но, после Макавејското востание, едомците, кои што биле до тогаш многу бошци и тие, биле насилно јудеизирани. Значи, Макавејската власт насилно ги преобратила сите едомци, ги, ги освоила, значи, ја освоила нивната територија во денешен Јужен Израел, и ги преобратила а, насилно во јудаизам, така што и родовците исто така беа јудејци по вероисповед, ги сметаа за јудејски цареви, Синедрионот дори на Ирод Агрипа му се обракел со брате, значи место со царе, ваше величество или не знам шо, му се обракеле со брате, затоа што бил од иста вера со нив, јудејската вера. Иако во приватниот живот сите и родовци, почнувајќи од нивниот, э, прадедо, најозлогласениот, сите живеа неморален живот, сите повеќе беа грци отколку јудејци во, во својот приватен живот. Да, сакам да кажам, не зна бошче, значи, и неморал, и олимпијски игри, и театри, значи, повеќе го сакале тој живот, грчкиот живот, а не не се придржувале кон еврејските правила за живот. И затоа евреите многу-многу не ги сакали и родовците, иако биле кралеви од нивна вероисповед, ама не ги сакали, ги мразали и родовците. Народот, обичниот народ ги мразал и родовците. А древот се разбира, им правило лице. Овде гледаме дури и римските наместници. И сега Павле излегува да се брани за својот случај и пред Ирод Агрипа вториот, само затоа што кога Агрипа дошол на гости кај Фест во Кесарија во 22 стих од 25 глава, се вели, би сакал јас да го сослушам тој човек. Наистина, овој Иродовец, овој последниот Ирод, што се споменува во Библијата, Ирод Агрипа вториот, поборал, се заинтересирал да го слушне Павла. И фест тоа го организирав, му удоволил. И вели 23 стих, утредента, кога Агрипа и Верникија дојдоа со голем сјај и влегоа во судницата заедно со војводите и најугледните граѓани по заповед на фест, го доведоа Павле. Значи една поприлично една маса крем друштво на слушатели беа собрани во Римската палата во Кесарија И Павле сега треба да се брани пред нив. Ке го скокнам во ведниот говор на фест и одам директно на Павловата проповед. Агрипа му рече на Павле, 26 глава, први стих, допуштено ти е да зборуваш во своја полза. Како ја почнува Павле проповедта? Сега вели, радосен сум царе Агрипа, што денес пред тебе ке можам да се бранам за се што ме обвинуваат јудејците. До толку повеќе што ти ги познаваш јудејските обичаи и препирки. Значи, за разлика од римјани, за разлика, од римјанинов, <laughs> за разлика од овие политиканти на надвор, овде имаме работа со човек кој што имал власт, бил цар, односно крал, но бил е, јудеец по вероисповед. Ги, многу добро ги познавал и јудејците, и законот, и сите телолошки расправи, знаел како дишат евреите од тоа време. И Павле се повикува на тоа. Затоа те молам да ме услушаш милостиво И почнува, мојот живот од раната младост, што го поминав најнапред мегу својот народ во Ерусалим, познати ме на сите јудејци. Тие одамна ме знаат, ако сакаат нека сведочат, дека јас како фарисеј, е потно кажува дека бил фарисеј, најстрого живеев по учењето на нашата вера. Значи, најстрого. А сега стојам пред суд, поради надежта во ветувањето дадено од Бога на татковците наши, која нашите 12 колена се надеваа дека ќе го постигнат служејќи му на Бога постојано денје и ноќе. За таа надеж, царе Агрипа, ме обвинуваат јудејците. Која е таа надеж? Што е она што евреите го очекувале со векови? На што се надевале со векови? А сега Павле го проповеда како остварено, Па за тоа му се лутат и го обвинуваат. За тоа и го судат, се разбира. Продолжува и вели, што и повторно сака да ги начне, да ги предизвика со најбитната најважната вистина околу Месија, воскресението од мртвите. Оно што Христос на дело го докажувал уште пред својата смрт, воскреснувајќи други, а најмногу со своето лично воскресение. Што, зарем вие мислите дека, дека не може да се верува дека Бог воскреснува мртви? Со други зборови, Евреите цело време со векови веруваат дека постои воскресение на мртвите, барем фарисеите, нели? Во тоа време, па сега одеднаш, што одеднаш тоа не важи. Тоа како да им речем денес на некои наши православци, кои што, така, у комунјарски стил ке вречат, а, какво воскресение, каква Библијата, ништо од сето тоа. Е од кога, прашат, е од кога тоа вие православците не верувате во воскресение? Па нели православието со векови веруваше во воскресение? Сега дошле комунисти на власт и вие не верувате во воскресение. Така, така, ги, така сега им се обраќа Павле на, на неговите современици. Е, што за им сега стана греф да се проповеда за воскресението од мртвите, Па евреите што векови веруваат во скресењето на мртвите? Од кога тоа представиле да веруваат? Од кога дошол Христос. Од кога дошол вистинскиот Месија, ама таков не им се допагал за тоа. Сакале или си замислувале поинако. Деветиот стих. вистина, така и јас мислев дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет, Значи, признава и самиот, и јас бев негов непријател, и јас го голев него и неговата црква. Така направив и во Иерусалим, и откако добив власт од првосвещениците, повторно се соблазни нихат од комунистите, ама што е тука? Тој искако да рече Павле, ако го преведеме тоа на наш јазик денес, И јас бев удбаш. И јас им служев на оние што ги гонеа ревниците во тоа време. И јас сметав дека треба да работам против Исус од Назарет. Да го гонам, да ги гонам неговите следбеници. Така направив и во Иерусалим, И откако добив власт од првосвещениците, многу свети и затворив, Ако ги убива, и јас одобрува, Така треба. И често ги мачев, видите што бил апостол Павле. Апостол Павле бил <coughs> мачител, баш удбаш, <coughs> цијаш, или како стакате речете. Ги мачел христијаните. Тоа не е мала работа. Са, едно е да вреската да живее другар од Тито или Сталин или Чаушеску, а друго е да, да работите во сигурими или во секуритати и да ги мачите луѓето. Тоа има голема разлика. Во првиот случај може да, да имате некакви убедувања, може да бидете и добар човек и да врескате да живее другарот и така натаму. Но да бидете мачите, па тоа, тоа, тоа не се просто. <laughs> Тоа не се простува. Може да бидете заведени и да верувате погрешни работи. Значи, може да бидете и муслиман и да верувате во, во ислам, да го отфрлате Христовото воскресение, да, го, да отфрлате многу што од тоа што е напишено во Новиот Завет. Но едно е тоа да бидеш обичен муслиман, друго е да бидеш човек што сече глави човек што погубува христијани. Павле било во второто, од башот. Ги мачев по сите синагоги и ги принудував да хујат на Исус и разјерен, без мерка ги гонев нив дури и до тугите градови. Павле не се срами да каже што бил, кој бил и каков бил. Значи бил најопасен евреин во тоа време, непријател на христијанството. И за таа цел, одејќи во Дамаск со власти порака од првосвещениците, среде бел ден царе, на патот видов светлина, посилна од сончевата светлина, која ме огреа од небото мене и оние што одеа со мене. Сите паднавме на земја, и јас чув глас што ми изборуваше на еврејски јазик. Савле, савле, зошто ме гониш? Тешко е за тебе да се риташ против бодило, А јас реков, кој си ти Господи? Тој одговори, јас сум Исус, кого ти го гониш. Но стани и исправи се на нозите своји. Затоа ти се јавив за да те направам служител и сведок на оно што го виде и што ќе ти го откријам. Издвојувајките од овој народ и од незнабожците кај кои ке те испратам сега, за да ги отвориш очите нивни, да им се обратат од темнината во светлината и од власта на сатаната кон Бога, попреку верата во мене да примат простување на гревовите и наследство меѓу осветените. Виде што се Христос му кажал во таа прва визија пред Дамаск. Затоа, царе Агрипа, јас не се противев на небесното видение, Значи, како може еден необичен непријател, необичен евреин, туку баш мачител, значи, некој, како сега некој од Ција или од Мосад да се обрати, или, како што реков порано, Удба или КГБ, некој таков да стане верник. Необичен човек што може би и комунист или нешто друго туку некој што работел против Христа и против црквата. Со најголеми и најстрашни гревови против нив. Како се може некој таков да стане верник? Тоа сака, тој контраст сака Павле да го, да го наслика уште еднаш, овој пат пред царот Агрипа, за да разбере дека мора да се случило нешто на вистина надприродно, за да еден таков непријател сега стане најверен Христов апостол. И затоа продолжува и вели на нејапите жителите во Дамаск и Иерусалим, потоа по целата јудејска земја и на незнабоштите им проповедав да се покаат и да се обратат кон Бога, правеки дела достојни за покаяние. Затоа ме фатија деците во храмот и се обидува да ме убијат, но откако добив помош од Бога, стојам до ден денес и им сведочам на мали и на големи, изборувајќи само за она што го беа зборувале пророците и Мојсеј дека треба да се случи. Дека Христос мора да пострада и откако прв ке воскресе од мртвите, но народите на незабошците ќе им проповеда светлина. Во овој момент, како многу пати предходно, Павлова, и ова Павлова проповед бива прекината. Од кого прекината? Овој пат Овој пат прекината од самиот римски наместник, гувернер Фест. Вели 24 стих, додека го зборуваше ова во одбрана, Фест извика со висок глас, си погубен ли Павле, новобраните книгите довеле до лудило. Ви се случило ли вам вакво нешто? Дали некој некојаш прогласил за луд, ако ги верувате овие работи. И уште ги проповедате, и ги зборувате, било каде. Павле полудел во очите на римјанинот, што значи во очите на незнабожците. Дали незнабожците нас не сметаат за луди? Што мислите? За бег, да. Затоа ова проповед се вика Лудиот Павле. Но, повторно, иако сега прекинат, сега Павле од петни жили се обидува да го обрати во верата самиот крал кој што го слуша. А тој одговори, не сум луд почитуван фесте, туку кажувам зборови на вистината и со здрав разум. Тоа го знае и царот, пред кого и слободно зборувам. Јас не верувам дека од сето ова нешто му е непознато, зашто тоа не е вршено во некој агол, односно скриено, И сега ја користи приликата, откако се повикал на тоа што Агрипа добро ја познавал еврејската вера и законот и пророците. Значи, ова не му било нешто непознато до сега. Секако, знаел дека и дедо му Ирод Антипа го повикал Христа на сослушување, кога Христос не му направил никакво чудо на, на негово барање. Значи, слушал и знаел и за Христовите дела на земјата во Јудеја. Повикувајќи се на таа вера што Агрипа веќе ја имал, како јудеец по вера, Павле користи прилика да му го постави тоа отворено и директно прашање. Веруваш ли царе Агрипа во пророците? И тоа беше реторичко прашање, бидејќи секој јудеец ке рече верувам. Би требало да рече верувам. Да прашате некој еврен дали верувал пророците? Тоа е како да прашате било кој христијанин дали верувате во, христија, во апостолите. И не му дава да одговори, току вели, знам дека веруваш. Нема, нема сега ни, ни простор за криење или за бегање случајно. Знам дека веруваш. Агрипа се осетил во тесно, И во тој момент одговора уште малку па ќе ме убедиш да станам христијанин. Па да, уште малку требаше. Ако веруваш во пророците, ако веруваш во пророците, колку е тешко да веруваш во Христа потоа. А Павле рече, би му се молил на Бога и за малку, и за многу, не само ти, но и сите што ме слушате денес, да станете такви како што сум јас, но без овие окови. Интересна сатирична желба. Кога го кажа тоа, царето на, на, и на, на местникот, грешка го преведува ова, се работи за жена му, односно сестра му Верникија и оние што седеа со нив станаа и откако се повлекоа на страна зборуваа меѓу себе. Значи во тој момент не сакаат да слушаат повеќе бидејќи веќе совеста ги јадеше дека ако продолжат, ако продолжат да слушаат ќе треба да станат христијани. Сите тие за да не станат христијани, бидејќи не сакале да станат, не сакале да станат и тие луди, се откажа од престол, од власт, од богатство, за да, бидам христијани. Некоја секта, забегам тие тогаш ја прекинаа проповедта, се повлекува на страна и велја дека тој човек не прави ништо што заслужува смрт или окови. Сепак се согласија дека на вистина нема, не држи вода било кој од обвиненијата против него. И Агрита му рече на Фест, овој човек можеше да биде ослободен ако не беше посакал суд пред царот, Затоа наместникот реши да го испрати пред царот. Значи, да не се повика Павле на, на своето право да оди да биде суден во Рим од лудиот Нерон, можеше да биде ослободен, а сега ќе си остане затвореник, ама ќе го прекаат во Рим, бидејќи се повикал на таа апелација, да, да биде суден директно од римскиот цар. Но зашто апостол Павле побрал, го побрал тоа? Зашто посакал да отиде? во Рим, макар и во окови, најместо да биде ослободен во Јудеја. Зато што Господ тоа му го рече. Еве, ке те пратам во Рим. И зато што Павле сака да му сведочи сега не, на некој провинцијски јудејски крал, сака да му сведочи и на римскиот цар за верата. И Павле ке има деломен успех таму, бидејќи Првата жена на Нерон ќе се обрати и ќе стане христијанка, мислам се викаше Октавија, и ќе биде убиена од лудакот. А втората негова жена, еврејката Аугуста Попеа, иако има латинско име, еврејка била по потекло, по неизин наговор Нерон ќе го почне првото големо гонење, прогонство на христијаните во негово време и тогаш апостол Павле по втор пат ќе биде уопсен и затворен и погубен. И апостол Петра ќе биде погубен во Рим 67-та година од новата ера. И тоа е првото прогонство на христијаните, кое што го започнал токму лудиот Нерон, по наговор на својата еврейска жена, но во првата Павлова одбрана пред Нерон бил ослободен. Царот го ослободил, и дури во Рим Павле ќе доживее голем успех. Од делата на апостолите останало уште една апостолска проповед, а тоа е последната негова проповед во Римската синагога, еврејската синагога во Рим, во 20 последната глава ќе бето, 28-та, ќе оставиме за друг пат. А за нас преостанува да се молиме на Господа да не даде покаяние, затоа што и ние оставивме првата љубов и затоа што и ние денес сме како и евреите од тоа време. Се имаме, се знаеме, но спремни сме повеќе да ги гониме верниците, да го гониме Христа, а не да го следиме и да ја твориме неговата волја. Нека му е фала и слава вечно. Амин.